16 skirsnis Skaitytojas tikriausiai supranta, kad Dantesas pateko į kontrabandininkų laivą. Savaime aišku, laivo savininkas Dantesą priėmė šiek tiek nepasitikėdamas. Ji gerai pažinojo visų pakrančių muitinių sargybos, o kadangi šie ponai Kaip ir pats griebdavosi įvairiausių gudrybių, norėdami vieni kitus apgauti, iš pradžių jis pagalvojo, kad Dantesas yra muitiniais patikėtinis, pasinaudojęs tuo išradingu būdu, kad prasiskverbtų į jo verslo paslaptis. Bet kai Dantesas drąsiai pasuko laivą prieš vėją, puikiausiai išlaikė bandymą, jis visiškai nusiramino. Paskui, kai pamatė debesėlį dūmų viršum Ifo pilies bastiono ir kai išgirdo tolimą šūvį, Jam dingtelėjo mintis, ar nebus jis priėmęs į laivą vieną iš tų, kurie, kaip atvykstantys ir išvykstantys karaliai, pagerbiami patrankų šūviais. Ir reikia pasakyti, šitą jį mažiau jaudinu negu tai, jeigu jos svečias būtų buvęs muitiniais patikėtinis. Tačiau ir šį įtarimą, kaip ir pirmąjį, greitai išsklaidė nesudrumšiama Dantesų ramybė. Dantesui tokia padėtis buvo tuo patogesnė, kad jis žinojo, kas jo šeimininkas. O jis šeimininkui buvo paslaptis. Nors ir labai kvausdavo senasis jūrininkas arba draugai, Edmonas įsisukdavo ir nieko neprisipažindavo. Jis smulkiai pasakodavo apie Neapolį ir Maltą, kuriuos pažinojo kaip Marselį, ir kartuodavo savo pirmykštę pasaką, taip niekur nesuklysdamas, kad iš tikrųjų jam buvo galima pavydėti atminties. Taigi, nors genujėtis ir buvo labai gudrus, Edmonas jį apmovė, nes jam talkininkavo įgimtas švelnumas, jūrininko patirtis, o svarbiausia mokėjimas neįsiduoti. Be to, genujėtis protingas žmogus, gal norėjo žinoti vien tai, ko jam reikėjo, ir tikėti vien tuo, kas buvo naudinga. Tokia buvo padėtis, kai jie atvyko į Livorną. Čia Edmonui reikėjo įsitikinti, ar pažins jis pats save po 14 metų praleistų kalėjime. Jis gana aiškiai prisiminė, koks buvo jaunystėje. Dabar pamatys, kaip atrodo subrendęs. Jo bičiulių akise įžadas jau buvo ištesėtas. Kadangi jis kokie 20 kartų buvo lankęsis Livornė ir pažinojo čia, San Fernando gatvėje vieną kirpėją. Jis nuėjo pas jį ir paprašė apkirpti plaukus bei nuskusti barzdą. Kirpėjas nustebęs pažiūrėjo tą ilgaplaukį žmogų su tankė juoda barzda, priminant į Ticijanų portretus. Tuo metu dar nebuvo madinga auginti ilgus plaukus ir barzdą. Šiandien kirpėjas tikrai nusteptų, jei žmogus iš prigimties apdovanotas tokia puikia puošmena jos atsisakytų. Livorno kirpėjas ėmėsi darbo daug nekalbėdamas. Kai gerbėjas baigė darbą ir Edmonas pajuto, kad smakras gražiai nuskustas, plaukai nukirpti tiek, kiek reikia, jis paprašė veidrodžių. Kaip jau sakėme, Dantesui buvo sukakę 33 ir per 14 metų praleistų kalėjime net pažįstamai pasikeitė veidas. Dantesas įėjo į Ifopilį, būdamas apskrito linksmo ir žydinčių veidų laimingas jaunuolis, kuriam pirmieji gyvenimo žingsniai gerai sekėsi ir kuris į ateitį žiūrėjo kaip į natūralų praeities tesinį. Tačiau to nebuvo likę nei žymės. Ovalinis jo veidas buvo pailgėjęs, šypsena griežta ir santūri, antakiai išsilenkę, kaktą kirto stati raukšlė. Akise slipėjo didelis liūdesys ir kartkartimis jos žaižaravo rūškanus neapykantus ugnimi veido oda, taip ilgai nemačiusi dienos šviesos ir saulės spindulių, buvo įgavusi matinį atspalvį, kuris šiauriečių veidams, jeigu juos supajodė plaukai, teikė aristokratiškumo. Be to išprusimas įgytos žinios buvo paženklinusios jo bruožus išminties ir pasitikėjimo anspaudu. Nors jis buvo gana aukšto ūgio, jo figūra buvo pasidariusi kiek resna, nuolatinių jėgų kaupimo pasiekmė. Lieknos ir švelnios jų kūno formos buvo suapvalėjusios, stiprios ir raumeningos. Maldos, raudos ir prakeiksmai visiškai pakeitė jo balsą. Dabar jis buvo čia neįprastai švelnus, čia šiurkštus ir net duslus. Be to, visą laiką būdamas prieblandoje arba visiškoje tamsoje, jis įgyjo keistą sugebėjimą matyti daiktus naktį, kai mato hienus ar vilkai. Pamatė save, Edmonas nusišypsojo. Geriausias draugas, jeigu jis dar turi draugų pasaulyje, jo net pažintų, nes jis pats savęs nepažino. Jaunosios Amelijos savininkas labai norėjo įguloje turėti tokį jūrininką kaip Edmonas. Užtat jam pasiūlė šiek tiek avansų iš būsimo jo pelno ir Edmonas sutiko. Išėjęs iš kirpėjo, kuris jį truputį pakeitė, Edmonas pirmiausiai užsuko į krautuvę ir nusipirko visą jūrininko kostiumą. Kostiumas, kaip žinoma, labai nesudėtingas. Baltos kelnys, dryžuoti marškiniai ir frigiška kepurė. Su šitais drabužiais gražinės Džakobui marškinius ir kelnes, kuriuos tas jam buvo paskolinęs, Edmonas pasiraudė jaunosios Amelijos šeimininkui ir turėjo vėl pakartoti savo istoriją. Kapitonas žiūrėjo ir stebėjosi. Argi šis gražus, dabitiškai apsivilkęs jūrininkas, tas pats žmogus vešlė barzda ilgais plaukais, prisivėlusiais dumblių, išmirkęs jūros vandenyje – kurį jis priėmė į savo laivą nuogą ir mirštantį. Sužavėtas maloniaus Danteso išvaizdos, jis vėl pasiūlė jam likti laive, tačiau Dantesas, turėdamas savo sumanimų, sutiko pas jį tarnauti ne ilgiau kaip tris mėnesius. Jaunusios Amelijos įgula nebuvo ištižusi, jai komandavo kapitonas nepratęs gaišti laiko. Nepraėjus nei savaitį, erdvus tartanus triumas buvo pilnas spalvotų muslino, uždraustaus medvilniais angliško parako ir tabako, ant kurio muitinė buvo pamiršusi uždėti anspaudą. Visą tai reikėjo išvežti iš Livorno ir iškrauti Korsikos pakrantėje, iš kur kažkokie verteivus buvo apseimę nugabenti krovinį į Prancūziją. Taigi tartana išplaukė, Edmonas vėl skrodė žydrą jūrą, savo jaunystės lopšį, kurį taip dažnai sapnuodavo vienutėje. Jis paliko Gorgoną dešinėje, Pianozą kairėje, burės nešė laivą link Paolio ir Napoleonų tėvynys. Kitos dienos rytą, užlipęs ant denio kaip visada anksti, kapitonas rado dantes atsirėmusi į bortą ir keistai žiūrinti į granitinės uolas, nutviekstas tekančių saulės spindulių. Tai buvo Montekristo sala. Jaunoji Amelija paliko ją dešinėje per tris ketvirčius mylios ir plaukė Korsikos link. Plaukdamas pro salą, kurios vardas Edmona taip jaudino, jis galvojo, kad šokis į jūrą po pusvalandžio būtų pažadėtoje žemėje. Bet ką jis gali padaryti, neturėdamas nei įrankių lobiui atkasti, nei ginklų jam apginti? Pagaliau, ką pasakytų jūrininkai, ką pamanytų šeimininkas – reikėjo laukti. Laimė Dantesas mokėjo laukti. Jis laukė 14 metų laisvės. Dabar, kai jau laisvas, pusmetį ar metus palaukti turtų jam vieni juokai. Ar nebūtų džiaugiasis laisvę be turtų, jeigu jam būtų ją davę? Be to, ar ne chimera tie turtai? Gimė lyguistoje vargšo abato farijos galvoje, gal jie dingo draugė su juo? Tiesa, kardinolos padus laiškas buvo nuostabiai įtikinamas. Dantesas mintise pakartojo tą laišką, kurį jis prisiminė žodis žodin. Atėjo vakaras. Edmonas matė, kaip sala pamažu grimsta tirštėjančiuose sutemuose. Netrukus ji visai dingo tamsoje. Tačiau pripratęs prie savo kameros tamsaus, jis tikriausiai ją tebe matė, nes denyje pasiliko ilgiau nei kiti. Rytas išaušo, kai laivas buvo netoli Alerijos aukštumos. Visą dieną jie plaukėjo aplinkui, o vakare ant kranto sužibo ugnys. Tam tikra tvarka įsidėstę laužai matyt rodė, kad prekes galima iškrauti, nes signalinis žibintas buvo iškeltas vietoj vėliavos ant mažojo laivo stiebo, ir jie prisartino prie kranto per šūvio atstumą. Dantesas pastebėjo, kad šeimininkas matyt tų iškilmingų aplinkybių proga ant jaunosios Amelijos denio buvo pastatęs dvi senovinės patrankas, kurios nesukėlusios didelio triukšmo galėjo nusviesti už tūkstančių žingsnių net keturių svarų sviedinį. Bet šį kartą atsargumas buvo nereikalingas. Viskas praėjo tyliai ir padoriai. Keturios valtys tyliai plaukė prie Amelijos, kuri be abejo iš pagarbos nuleido į jūrą ir savo laivelį. Tie penki laiveliai darbavosi taip mikliai, kad iki antros valandos ryto visas jaunosios Amelijos krovinys buvo pergabentas į sausumą. Jaunosios Amelijos savininkas buvo toks tvarkingas, jog tą pačią naktį paskirstė įgulai pelną. Kiekvienas jūrininkas gavo po šimtą toskaniškų livrų, tai yra maždaug po 80 frankų. Tačiau ekspedicija tuo nesibaigė. Ji pasuko Sardinijos linkui, reikėjo vėl pakrauti tuščią laivą. Antroji operacija pavyko taip pat laimingai, kaip ir pirmoji. Jaunajai Amelijai sekėsi. Naujasis krovinys buvo skirtas Lukos kunigaikštystiai. Tai buvo bemaž vien Havanos cigarai, Hereso ir Malagos vynas. Čia įvyko nesusipratimas su muitinė, amžinų jaunosios Amelijos savininko priešų. Vienas muitininkas buvo nužudytas, du jūrininkai sužeisti. Vienas iš tų dviejų jūrininkų buvo Dantesas kulka pervėrė kairiojo peties raumenis. Dantesas buvo patenkintas, kad teko susiremti ir beveik džiaugiasi žaizda. Ta skaudi pamoka jam parodė, koks jis yra, kai susiduria su pavojumi ir ar moka kantriai kentėti. Jis žiūrėjo į pavojų šipsaudamasis, o sužeistas kaip graiko filosofas pasakė, skausme tu nesi blogybė. Be to jis matė mirtinai sužeistą maitininką ir gal todėl, kad per grumtynės buvo įsikaršiavęs arba kad jausmai buvo atbukę, tas vaizdas jo nesujaudino. Dantesas jau buvo kelyje, kuriuo ketino eiti ir siekė užsibriešto tikslo. Jo širdis buvo suakmenėjusi. Pamatęs, kad Dantesas sudribo lyg negyvas, Džakobas pripuolė prie jo, pakėlė ir ėmė rūpestingai slaugyti. Taigi, nors pasaulis nėra toks geras – kaip apie jį manė daktaras Panglosas, bet ir netoks blogas, koks atrodė Dantesui, nes tas jūrininkas, kuriam iš savo draugo nebuvo ko tikėtis, nebent dalies pelno jam mirus, taip sielojosi galvodamas, kad jis nukautas. Laimė, kaip jau esame sakę, Edmonas buvo tik sužeistas. Gydomosios žolės, kurias sardinėtai senis rinkdavo tam tikrų laiku ir pardavinėdavo kontrabandininkams, žaizdą gana greit užgydė. Tuomet Edmonas norėjo išmėginti Džakobą atsidėkodamas pasiūlė jam už rūpestingumą savo dalį, bet Džakobas pasipiktinės nesutiko priimti. Džakobas prie Edmono prisirišo vos tik jį pamatęs. Tas Džakobui pajuto simpatiją. Tačiau Džakobas daugiau niekur nenorėjo. Jis instinktyviai jautė, kad Edmonas sutvertas netokiai kukliai padėčiai, kurią dabar turi, nors ir stengiasi neparodyti savo pranašumo dorasis jūrininkas buvo patenkintas simpatija, kurią Edmonas jam reiškė. Ilgomis plaukėjimų valandomis, kai laivas palankiam vėjai išpūtus burės, ramiai sauskrausdavo žydrą jūrą, valdomas tik vairininko. Edmonas, pasijėmęs jūrų žemėlapį, pasidarydavo Džakopui mokytoju, kaip vargšas abatas Farja buvo jo paties mokytojas. Jis rodydavo jam krantų padėtį, aiškindavo kompasų pasikeitimus – mokė jį skaityti didingą knygą atverstą mums virš galvų ir vadinamą dangumi, kurios žydrinėje Dievas rašo deimantinėmis raidėmis. Džakopas jį klausdavo, ar verta mokyti visų tų dalykų vargšą jūrininką? Edmonas atsakydavo, kas žino, gal kada nors būsi laivo kapitonas, tavo kraštų žmogus Bonapartas juk tapo imperatoriumi? Užmiršome pasakyti, kad Džakopas buvo korsikietis. Jau du su pusę mėnesių jie zujo po jūrą. Edmonas dabar pasidarė toks pat sumanus pakrančių verslininkas, koks anksčiau buvo drasus jūreivis. Užmesgi ryšius su visais kontrabandininkais, išmoko visus masonų ženklus, pagal kuriuos šie pusiau piratai pažįsta vieni kitus. Dvidešimt kartų jis praplaukė pro Montekristo salą, bet neįsykiu nepasitaikė progą joje pabūti. Užtat štai ką jis nusprendė padaryti – Kai tik baigsis jo ir jaunosios Amelijos savininkų sutartis, jis įsinuomos nedidelę valtį, tai padaryti Dantesas galėjo, nes plaukėdamas susitaupė apie šimtą piastrų ir kokią nors dingstimi nusigaus į Montekristo salą. Ten, būdamas laisvas, jis pradės ieškoti lobio. Žinoma, bus ne visai laisvas, nes tikriausiai jo nepaleis iš akių tie, kurie jį ten nugabens. Tačiau gyvenime kartais tenka rizikuoti. Kalėjimas Edmona išmokė atsargumo – ir jis buvo linkęs nerizikuoti. Bet, kad ir kiek jis skamavo savo lakę vaizduotę, kito būdo patekti į trokštamą salą nerado. Dantesui taip dvejojant, kapitonas, kuris Edmonu labai pasitikėjo ir karštai troško, kad jis liktų laive, paėmė vieną vakarą jį už parankiais ir nusivedė į smuklę Oljo gatvėje, kur paprastai rinkdavosi Livorno kontrabandininkų viršūnys. Dažniausiai čia ir būdavo sudaromi prekybiniai sandėriai. Dantesas jau du ar tris kartus buvo lankęsis šioje jūrininkų biržoje ir žiūrėdamas į tuos šaunuolius susirinkusius čionai maždaug iš dviejų tūkstančių mylių pajūrio, klausė pat save, kokie galybė turėtų žmogus, kuriam pavyktų palengti savo valiai šias padrikas ar susipynusias gijas. Šį sykį buvo kalbama apie stambų biznį. Saugioje vietoje reikėjo iškrauti laivą, atvežti turkiškų kilimų, rytietiškų audinių ir kašmyro, o paskui nugabenti tas prekes į Prancūzijos pajūrį. Jei pasisektų, kiekvienas jūrininkas gautų didžiulį atlyginimą, nemažiau kaip 50 piastrų. Jaunosios Amelijos savininkas prekiams iškrauti pasiūlė Montekristo salą nes ji buvo visai negyvenama, nesaugoma nei kareivių, nei muitininkų, ir atrodė, kad pagoniškojo Olimpo laikais ją tyčia vidury jūros pastatė Merkurijus, prekiautojų ir vagių dievas. Dievas tų dviejų kastų, kurias dabar skiriame, nors ne visada atskiriame. Ir kurias antikinis pasaulis matyt buvo suplakęs į vieną kategoriją. Išgirdęs Montekristo vardą, Dantesas suvirpėjo iš džiaugsmo. Norėdamas nuslėpti susijaudinimą, jis atsistojo ir perėjo per prirūkytą smuklę, kur visas žinomas pasaulio kalbas buvo nustelbusi frankų kalba. Kai jis vėl priejo prie savo pašnekovų, jau buvo nuspręsta, kad kitą naktį jie išplauks į kelionę ir sustos Montekriste. Paklaustas patarimu, Edmonas atsakė, kad sala labai saugi vieta ir kad didelius sumanimus reikia vykdyti nedelsint. Taigi planas liko nepakeistas. Buvo susitarta pakelti inkarą kitos dienos vakare. Ir jeigu jūra bus rami, vėjas palankus, po paraus pasistengti išlipti toje negyvenamojoje saloje. 23 dalis Monte Kristo sala Pagaliau netikėta proga, pasitaikanti kartais tiems, kuriuos ilgą laiką slėgė žiaurus lėkimas, leido Dantesui pasiekti savo tikslą paprastu, natūraliu būdu ir įžengti į salą niekam nesukėlus įtarimų. Tik viena naktis buvo likusi iki taip ilgai lauktos kelionės. Ta naktis buvo viena iš pačių neramiausių naktų, kurias kada nors teko praleisti Dantesui. Nuo vakaro lygi ryto jis be paliovos galvojo apie galimus pasisekimus ir nesėkmes – Užsimerkęs matydavau kardinolo spados laišką, ugnies raidėmis tviskant ant sienos. Jeigu valandėlį užsnūsdavau, sapnuodavau neįtikimiausius dalykus. Jis nusileisdavo į olą, išgrįstą smaragdais, su rubinų sienomis, deimantų stalaktitais. Perlai tekėdavo lašas po lašų, tarsi būtų sunkėsi požemio vandenys. Susižavėjęs, pakerėtas, Edmonas prisikimždavo kišenės brangakmenių paskui išeidavo į šviesą ir brangakmenį virzdavo paprastais akmenukais. Tada jis bandydavo grįžti į užburtas olas, matytas tik probėgomis, bet kelias taiga imdavo vingiuoti begalinėmis spiralėmis ir jis nerasdavo pro kur įeiti. Bergžiai ieškodavo iškamuotoje savo atmintyje to magiško žodžio, atidarančių arabų žvėjui nuostabes alibabus olas. Viskas būdavo veltui. Dingę turtai vėl tapdavo žemės dvasių nusavybę, ir tuščia būdavo trumpalaikiai danteso viltis iš jų tuos turtus pagrobti. Išaušo diena, beveik tokia pat nerami kaip ir naktis. Bet vaizduoti į pagalbą atėjų logiką ir dantesas sudarė planą, kurį buvo apmetęs mintyse. Atėjo vakaras ir laivas ėmė ruoštis į kelionę. Šitai padėjo dantesai nuslėpti savo susijaudinimą. Pamažu jis buvo įsigijęs tarp draugų autoritetą ir komanduodavo jiems kaip kapitonas. Kadangi jo įsakymai visada būdavo aiškūs, tikslūs ir lengvai įvykdomi, draugai vykdydavo juos ne tik greitai, bet ir mielai. Senasis jūrininkas jam nekliudydavo. Jis taip pat pripažino Dantesą esant gabesnį už kitus jūrininkus ir už save patį. Jis žiūrėjo į jaunuolį kaip į savo įpėdinį ir gailėjusi neturys dukters, kad tokia puikia santuoka dar stipriau pririštų Edmoną prie savęs. Septintą valandą vakaro viskas buvo paruošta. Dešimt minučių aštuntaus laivas jau lenkė švyturį, kuriame kaip tik tuo metu užsidegė šviesa. Jūra buvo rami, pūtė gaivus pietryčių vėjas. Jie plaukė po žydrų dangumi, kur dievas taip pat degė savo švyturius, kurių kiekvienas ištisas pasaulis. Dantesas pareiškė, kad visi gali eiti gulti, kad jis pasiliks vairuoti. Kai maltietis, šitai buvo vadinamas Dantesas, Tai pareiškė, niekas neprieštaravo ir visi ramus nuėjo gulti. Taip buvo atsitikę nesykį. Iš vienatvės netikėtai gražintas į pasaulį, dantesas retkarčiais pajusdavo neįveikiamą norą pabūti vienas. O kurgi rastum didesnę ir poetiškesnę vienatvę, jei ne laive, kuris skrieja jūrą nakties tamsoj, begalinėje tyloje, serkstimas viešpaties akies. Bet šį kartą jo vienatvė gaivino mintys, tams atvieskiai svajonys, į tylą skverbisi viltys. Kai šeimininkas pabudo, jaunoji Amelija plaukiai skleidusi visas bures. Nebuvo nei vienos audeklos kiautais, kurios nebūtų išpūtęs vėjas. Laivas kriejų daugiau kaip pustrečiaus mylios per valandą greičiu. Horizonte ėmė ryškėti Montekristo sala. Edmonas perdavė laivo vairą kapitonui ir nuėjo valandžiukiai įsitiesti ant plovus. Tačiau, nors ir buvo nemiegojęs naktį, nei akimirką nesumerkė akių. Po dviejų valandų jis vėl užlipo į denį. Jaunoji Amelija plaukė pro Elbį salą ir buvo prieš Marečijanus aukštumą netoli lėkštos ir žalios pienozo salos. Dangaus žydrinėje stūksojo liepsnojanti Montekristo viršūnį. Dantesas liepė vairininkui pasukti vairą į dešinę, kad pianoza liktų dešinėje. Jis apskaičiavo, jog toks manevras sutrumpins kelią dviem ar trim myliom. Penktą valandą vakarų visa sala jau buvo kaip ant delnų. Skaidriame vakarų ore, nušviestame saulės spindulių, buvo galima įžiūrėti net mažiausias smulkmenas. Edmonas rijo akimistas uolas tviskančiais visomis spalvomis, pradedant ryškiai rausvai ir baigiant tamsiai mėlyną. Retkarčiais kraujas užplūsdavo jam veidą, kakta parausdavo ir purpurinis debesis uždengdavo akis. Joks žaidėjas, pastatęs ant kortos visą savo turtą, nėra taip jaudinisis, kaip jaudinosi Edmonas, kamuojamas didelių vilčių. Sutemo. Dešimtą valandą vakarų laivas priplaukė prie kranto. Jaunoji Amelija pirmoji atvyko į sutartą vietą. Paprastai visada susivaldęs, Dantesas nebegalėjo nustykti. Pirmas iššoko į krantą. Jei tik būtų drysęs, kaip brutas būtų pabučiavęs žemę. Naktis buvo tamsi, bet 11 valandą viršum jūros pakilo mėnulis ir pasidabravo plastantį jaus paviršių. Jam kopiant vis aukštyn, jau spinduliai užlėjo baltos šviesos kaskadomis surioglintas šio antrojo pelijono uolas. Montekristo salą jaunosios Amelijos įgula pažinojo, ji buvo viena iš įprastinių jos sustojimo vietų. Plaukdamas į rytus, Dantesas kiekvieną kartą matydavo ją iš tolo, bet niekada nebuvo ten išlipęs. Jis kreipėsi į Džakopą. Kur nakvosime? Ogi Tartanoje, atsakė jūrininkas. Ar negeriau būtų olose? Kokiuose olose? Salos olose. Nežinau ten jokių olų, atsakė Džakopas. Šaltas prakaitas išpylė dantesų į kaktą. Argi Montekristė nėra aulų? paklausė jis. Ne. Dantesas valandėlę suglumo. Paskui pagalvoju, kad tos olos gali būti užverstus įvykus kokie nors griūčiai arba iš atsargumo tyčia jas užkasi pats kardinolas pada. Tam reikėtų pačiam rasti dingusią angą. Beržiai jis ieškotų jos naktį. Dantesas tai atidėjo rytojaus dienai. Bet to už pusmilio nuo kranto jūroje pasirodė signalas, į kurį jaunoji Amelija turėjo atsakyti tokiu pat signalu. Paskelbė, kad atėjo laikas imtis darbo. Nuraminta signalų pranešusiu, kad viskas tvarkoji, pavėlavęs laivas, baltas ir tylus, it šmėkla, netrukus prisertino ir išmetė inkarą per šimtą sieksnių nuo kranto. Tučto jau buvo pradėta viską krauti. Dantesas dirbdamas galvojo apie tuos džiaugsmų šūksnius – kuriuos jis išgirstų iš šitų žmonių lūpų, jei garsiai pasakytų įkyrę mintį, kuri it uoda zyzė jam ausyse ir aidėjo širdį. Bet jis ne tik neatskleidė savo paslapties, baiminosi ir taip jau daug prasitaręs ir galėjo sukelti įtarimų savo elgseną klausinėjimais, kruopščių stebėjimų ir susirūpinimų. Laimė, bent šiuo atveju sunki jo praeitis buvo įspaudusi veidę neišdildomą liūdėsį – ir retus linksmumų prošvaistais atrodydavo lyg žaibų tvykstelėjimas nušviečias audraus debesį. Taigi niekas nepastebėjo ypatingus jo nuotaikus. Ir kai rytą, pasiėmęs šautuvą šratų ir parako, Dantesas pareiškė norys pašaudyti laukinių oškų, kurių daugybė striksėjo po uolas. Šitoje ekskursijoje niekas neižiūrėjo ko nors kitą, tik medžiotojo aistrą arba vienatvės pamėgimą. Vien Džako pasiūlysi jį lydėti, Dantesas nesiginčijo, bijodamas sužadinti jam įtarimą. Bet vos jiems nuėjus ketvirtį mylios, Dantesas nušovė ožiuką ir paprašė Džako pagrįžti pas draugus, iškepti laimikį ir, kai pietus bus gatavi, duoti jam ženklą šautuvo šūviu, kad ir jis gautų savo dalį. Džiovinti vaisiai ir butelis Montepulčianų vyno papildys puotą. Dantesas ėjo tolyn, retkarčiais pasižiūrėdamas atgal. Užsiropštęs ant uolos viršūnės, tūkstantis peidų žemiau jis pamatė savo draugus, prie kurių buvo prisijungęs ir Džakopas, uoliai ruošiančius skanius pietus. Eidamas valandėlę žvelgė į juos su švelnia ir liūdna šypsena žmogaus, žinančių savo pranašumą. Po dviejų valandų, tarė jis savo, šie žmonės plauks toliau su 50 piastrų kišenėje, kad rizikuodami gyvybę uždirbtų dar 50 paskui susitaupę po šešis šimtus livrų prašvilps juos kokiame nors mieste, išdidus lyg sultonai ir nerūpestingi lyg nabobai. Šiandien gyvenu viltimi ir niekinu jų turtingumą, kuris man atrodo didžiausias skurdas. Rytoj gal mane ištiks nusivylimas, o tą jų skurdą laikysiu didžiausią laimę. Ne, sušuko Edmonas, šito nebus. Išmintingas, neklystantis Farja negalėjo apsirikti. Tuomet jau geriau mirti, negu kesti tokį apgailėtiną ir beviltišką gyvenimą. Taigi Dantesas, kuris prieš tris mėnesius troško tik laisvės, dabar jau nesitenkino laisvę ir troško turtų. Čia kaltas ne Dantesas, o Dievas, kuris apribojas žmogaus galę suteikė jam neribotų troškimų. Uolų tarpeklėje žengdamas pirmin vandens išgrauštų taku, kurio galimas daiktas dar niekad nebuvo lietus į žmogaus koją, Dantesas priejo vietą, kur tikėjusi rasės olas. Eidamas pajūriu ir su didžiausiu dėmesiu viskas stebėdamas, jis pamatė ant kai kurių uolų įrandas, padarytas matyt žmogaus rankus. Laikas, kuris aptraukė sąmonomis visą, kas daiktiška, o tai, kas priklauso dvasiniais ryšiai uždengė užmaršties kraiste, rodės pasigailėjo tų ženklų, žyminčių tam tikrą kryptį ir matyt skirtų nurodyti kelią. Vietomis beje tie ženklai dengdavo po vešliais žydinčių mirtų krūmais arba po kerpėmis. Tuomet Edmonas praskeisdavo šakas arba pakeldavo samanas, kad rastų kelią raudančių ženklus, kurie, teikdami jo viltims sparnus, vedė per tą naują labirintą. Kas žino, gal pats kardinolas, nenumatęs jų šeimą užgriuvusios nelaimiais baisumo, iškalė juos, kad jie parodytų kelią jau sunėnui. Ši nuošali vieta tartum skatino kaip tik čia paslėpti lobį. Bet kažin, ar nepatraukė šie neištikimi ženklai kitų žvilgsnių, netų, kuriems jie buvo skirti. Ir ar šventai išsaugojo tamsių stebuklų pilna sala nuostabę savo paslaptį. Už kokių 60 žingsnių nuo laivo, draugų vis dar nematomas, nes užstojo uolus, Edmonas įsitikino, kad įrantos pasibaigė, bet neprivedė prie jokios kitos uolos. Priešais buvo didžiulė apskrita uola – ant tvirto pagrindo. Jis pagalvojo, kad galbūt ženklai ne į čia veda, o nuo čia. Pradeda vesti, užtat apsisuko ir tuo pačiu keliu nuėjo atgal. Tuo tarpu jo draugai ruošė pietus. Lakstė į upokšnį vandens, nešė į krantą duoną ir vaisius ir kepė ožiuką. Imdami kepsnį nuo savo pačių pasigaminto iešmo, jie pastebėjo Edmoną, kuris lengvai ir drąsiai tartum kalnų oška šokinėjo nuo olos ant uolos. Jie iššovė, duodami jam ženklą. Edmonas tučtojo atsigrėžė ir nuskubėjo pas juos. Jie sekė drąsius jo šuolius, kaltindami jį, kad neatsargus, ir staiga lyg tyčia, lyg tam, kad pateisintų jų būkštavimus, Edmonas paslydo uolos viršūnėje, susverdėjo, sušuko ir dingo iš akių. Visi kaip vienas pašoko, nes visi mylėjo Edmoną, nors jis ir buvo pranašesnis už juos. Bet pirmutinis pas jį atbėgo Džakobas. Edmonas gulėjo krūvinas ir beveik be sąmonys, matyt buvo nukritęs iš 12 ar 15 pėdų aukščio. Jam įvarvino į burną keletą lašų romo ir šis vaistas, jau vieną kartą tai puikiai padėjęs, gerai veikia ir šį kartą. Edmonas atmerkė akis ir nusiskundė, kad smarkiai skauda kelį – nors labai sunki galva ir nepakenčiamai dilgsis strėnas. Draugai norėjo nunešti jį prie laivo, bet kai ėmė kelti, nors tam vadovavo Džakobas, Edmonas suvaitojo ir pareiškė, kad nešamas neiškentės. Aišku, Dantesui nerūpėjo pietūs, bet jis pareikalavo, kad kiti, kurie neturėjo jokių priežasčių pasninkauti, grįžtų į sustojimo vietą. O jam, jo žodžiais tariant, reikėjo tik poilsio. Draugus jis pagodė, kad grįžę jie rasi jį jau sveikesnį. Jūrininkų nereikėjo ilgai kalbinėti, jie buvo alkani, o žiuko kvapas toks puikus, bet to jūros vilkai tarpusavį ceremonijų nepripažįsta. Po valandos jie grįžo. Per tą laiką Edmonas buvo įstengęs nušliaužti vos keletą žingsnių ir atsiremti į apsamanojusią olą. Tačiau skausmai jam ne tik nepraėjo, bet matyt padidėjo. Senasis kapitonas, kuriam tą patį rytą būtinai reikėjo išplaukti – nes turėjo iškrauti prekes Piemonto ir Prancūzijos pasienyje, tarp Nicos ir Frežiuso, primiktinai ragino Dantesą, kad tas pabandytų atsistoti. Ant žmogiškomis pastangomis Dantesas vykdė jo norą, tačiau kiekvieną kartą pamėginęs sudribdavo dėjuodamas ir išbliškęs. Jau stuburas sulaužytas, pašnipždomis tarė kapitonas. Šiaip ar taip jis puikus draugas ir negalima jo palikti. Mėginsime nunešti į tartaną. Tačiau Dantesas pareiškė verčiau mirsęs vietoje, negu kentėsęs nepakenčiamus skausmus, kuriuos jam teikė net ir mažiausias krustelėjimas. Kągi tarė kapitonas, kas bus tas? Tegu niekas nesako, kad palikome be pagalbos tokį puikų vaikiną kaip jūs. Išplauksime tik vakare. Šis pasiūlymas labai nustebino jūrininkus, nors nei vienas iš jų neprieštaravo. Kapitoną visi pažinojo kaip griežtą ir punktualų žmogų ir nebuvo pasitaikę, kad jis būtų atsisakęs savo ketinimų arba bent įvykdęs juos vėliau. Todėl Dantesas nenorėjo, kad dėl jų būtų taip smarkiai pažeista laivo tvarka. Ne, tarė jis kapitonui, aš pats kaltas ir teisingai esu nubaustas už savo nevikrumą. Palikite man truputį sausainių šautuvą, parakų ir kulkų, kad galėčiau nusišauti ožiuką ir apsiginti prireikus. Be to kirstuvą, kad būtų kuo pasistatyti kokį būstą, jeigu užtruktumėte. Betgi tu mirsi iš badų, tarė kapitonas. Geriau mirti, negu kentėti baisės kančias. Kapitonas atsigrėžė į laivą, kuris supusi ant bangų pasiruošęs plaukti į jūrą. Ką čia mums su tavim padarius, maltėti, pasakė jis. Mes negalime nei tavęs atsižadėti, nei čia likti. Plaukite, tarė Dantesas. Užtruksime mažiausiai savaitę, atsakė kapitonas, ir mums dar teks pasukti iš kelių ir paimti tave. Klausykite, tarė Dantesas. Jeigu po dviejų ar trijų dienų sutiksite kokį nors žvėją ar šiaip laivelį, kuris plauks šią kryptimi, pasakykite, kad paimtų mane. Aš duosiu 25 piastrus už nugabenimą iki Livorno. Jei nieko nesutiksite, grįžkite patys. Kapitonas papurti galvą. Klausykite, kapitonė Baldi. Galima štai kaip viską sutvarkyti, tarė Džakopas. Jūs plaukite, o aš pasiliksiu slaugyti sužeistoju. Ir tu atsisakytum dėl mane savo dalies pelno, paklausė Edmonas. Taip, atsakė Džakobas, ir nesigailėdamas. Tu puikus vaikinas, Džakobai, pagirė Edmonas, Dievas tau atlygins už gerus tavo norus. Labai ačiū, bet man nieko nereikia. Po dienos kitos pailsėjęs aš pasitaisysiu ir tarp šių uolų tikiuosi rasti šiokių tokių žolelių, puikių vaistų nuo susitrenkimų.